أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis Tasija Wasitun 69. An Nu'man ibn Bashir radijallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون تسون صفوفكم au la yuhalifan Allahu bayna wujuhikum mutafaqun alayhi kaže ili ćete vi poravnati vaše safove ali ovdje je došao ovaj, e, još onaj dodatak vunne, vunne gdje ima još znači, poznati te, kid, potvrda toga ili ćete vi stvarno sigurno to uraditi au la yuhalifan Allahu bayna wujuhikum ili će Allah sigurno razdvojiti vaša lica. Od razdvajanja lica naravno misli se a, misli se tu na, da, da će da će Alašanu učiniti da se srca razdvoje kao što ima pojašnjenje Hadisa, znači da dođe do, da se pojavi mržnja, neprijateljstvo, zavist među muslimanima koji klanjaju u tom džematu, u nastavku ima ovdje, znači ovo je samo jedan dio ovog hadisa, kaže, znači ovo je mu tefeku na lih rivajet. Kaže, voli muslimu rivajet kod muslima, kane Rasulullah sallallahu sallam yusevi sufufena. Kaže, Allahu poslanik sallallahu sallam je ravnao naše safove. Hata ke ennema yusevi biha qi el qidah. Kaže, kao da on ravna sa njima, kaže, el qidah, znači strijele strela za luk. To poruđe odmah da ga pojasnimo, kako misli, e, znači to su strele od drveta, strijele koje sa lukom se bacaju. Kao što se one precizno pravi i zašilje se na vrhu i more biti skoro sve iste, tako isto je, kaže, po, znači, upoređujet, tako je poslanik se e, ravnao safove. U nasav kaže, hata en kad aqalna anhu. Kaže, tako da je mislio da smo mi to skontali, da smo to razumijeli. Kalna znači razumijeli. Suma haređa jeumen, a zatim jednog dana izašao. Fekame hata kade en yukebire. Pa je, kaže, stao, počeo, htio da počne klanjati namaz. Pa skoro da je, kaže, izgovori Allahu ekber. Fere a ređulen badijen sadruhu. Pa je vidio čovjeka čija su prsa bila izdvojena naprijed. Fekale, ibad Allah. Allahovi robavi. Letu se uvunne sufufekom, znači isti onaj gornji tekst. Kaže, ili ćete vi sigurno vaše safove poravnati, au la yuhali fenne Allahu bejne vođuku, ili će Allah zilašanu sigurno razdvojiti vaša lica. Znači, ovo sam potvrđio na prijetom gori rivajet, ovo je rivajet od muslima, s tim da ima dodatak pojašnjenja, kako se to desilo da je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupio. Poenta je ovde da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučavao ashabe, znači ne samo riječima, nego i u praksi djelovima pojašnjavao kako da se poravnaju na koji način. I to je e, znači divno pojašnjenje ovde kako je došlo, kako je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uh, iz hadisa se razumije ovo je hadis znači sa kojim uče, e, koji je dokaz argument onima koji dokazuju kažu da je e, ravnanje safova u džematu pri uklanjanju džematu da je vađib i da nije dozvoljeno da budu krivi safovi zbog čega šta je dokaz kako ukazuje hadis znači zbog prijetnje koja je došla u hadisu au la yha au la yukhalifanna Allahu bin ili će Allah džeshanuhu e, znači sigurno vaša lica razvojite lica ovde misli se znači misli se na srca da će razvojiti srca da će da će se pojaviti netrpeljivost da će pojaviti se znači neko dva su tumačenja kako kak, šta se tu misli kako se pojaviti misli se ovde da ljudi koji ne stoje poravnati da može između njih nastati kao ga jedni se poravna, jedni naprijed, jedni neće da povuku se, tako dalje, ko što imamo u praksi dešava se, pa, pa jedni s drugima se posvađa, ovaj se neće poravnati, ovaj neće se pomijeti jedan do drugog i tako dalje, pa to odvede u svađu, netrpeljivost i mržnju. A drugo je tomačenje u stvari u prenesenom značenju. Da, takvo ponašanje u namazu u stvari e, će se odraziti i na ponašanju u, u drugim stvarima života, a ne bukvalno zbog toga tu u namazu jedno i drugo ima smisla i može se reći da, da se odnosi i na, da se može odnosi i na jedno i na drugo. Dobro, da nastavimo ovdje znači, na što ukazuje hadis. <clears throat> znači, ovo je argument onih koji kažu da je ravnanje safova vađib. A rekli smo, džumur učenjaka je na stavu da je mu stehab. Džumur učenjaka dokazuje sa prethodnim hadisom, a to je inete svijete su fufi min temami salat zaista je ravnanje safova od potpunog namaza. Pa kažu potpunog namaza, misli se a, e, potpunog, znači ono što je a, e, kemal. Potpun namaz, znači da bude, da bude onaj, a, e, a, potpun u smislu u najboljem obliku. Ako to manjka, znači namaz je, namaz je manje vrijedan, a, a to u stvari kazuje da je, da, je, da je to mustehab, a ne vađb dok ova skupina učenjaka, manja skupina učenjaka kažu jel, da je vađib na osnovu ovog hadisa ovdje što smo spomenuli. <clears throat> A onda imamo ovdje ovaj, u hadisu, ovaj hadis ukazuje i to eh, da je poslanik sa lancelem vodio računa, među osvabima vodio računa, znači da oni, da oni poravnaju sa, uh, saf. Uh, on lično je to radi, što, što znači da onaj koji treba da poravna saf, uh, i uh, da, da, znači, da on vrši e, e, da vrši, on lično ode da vidi saf jel poravnat ili nije, ko je naprijed, ko je nazad, znači to je uloga vezifa imama. A ne ovaj da svi redom, svi koji stoje u safu, svako svakom govori da ti naprijed, da ti nazad, idi tamo, idi vamo, nego to imam treba da uradi. To je njegova uloga. Znači prvenstvo je njegova uloga on treba da vodi o tome, ako bi se naravno dugi ključe, ne ja smetnije, ali onaj koji treba da vodi računa, o tome to je imam. Hadis također ukazuje na ono poznato, poznato šerijatsko pravilo, islamsko pravilo, a to je el džezao min džinsi lamel. Džeza znači nagrada ili kazna. Kaže, nagrada je svrsi shodna dijelu. Nagrada ili kazna je dio dijela, sastavni dio dijela iste prirode kao i dijelo. Kako? Pa znači kakvo dijelo radiš, tako imaš i nagradu ili kaznu. I to je poznato pravilo, na nju kazuje mnoštvo, mnoštvo ovaj, šerijeske argumenata. Uh, ima čak, možda kod naroda neki ima slična ova poslovica. <clears throat> Kako posiješ, tako ćeš požnjeti kako uradiš, što ćeš, tako ćeš, inače i tome slično, a ovdje znači, džezad znači nagrada ili kazna shodno onom kako si uradio. A to se razumije iz hadisa. Znači, e, ako nisi, ovaj, nisi poravno safove, znači rezultat je da će ti biti ovaj, ovaj drugi hadis. Rezultat je da će biti, znači da će da ne, ne, a, neravnanje u safovima biti u neravnanje i normalnim drugim odnosima u, u, e, u relaciji među, među muslimanima. <clears throat> A u hadisu je također ovaj, spomenuto da je poslanik Salam Selem eh, bio naljutio se zbog toga. Znači, naljutio se zbog toga što, što, nisu, ovaj, što nisu to uradili, što je tražio od njih. A, a onda ovdje imamo također, eh, ovaj, zanimljivo se da hadis ukazuje na to da je dozvoljeno, da je dozvoljeno kad se prouči i kamet, između i kameta i izgovaranja Allahu Ekber da je dozvoljeno razgovarati. I da taj razgovor od strane imama ili bilo koga drugog, da taj razgovor ne utječe na, ako ima potrebe za tim naravno, ne utječe na valjanost, ispravnost učenja i kameta i tako dalje. Jer je poslanik sam sad, znači, ovaj, proučeni kamet, da izgovori Allahu Ekber, pa kada je vidio da osoba, da, joj, da su joj prsa bila, stršila iz, iz safa, kada kažem da su prsa stršila van safa, je to znači samo da su prsa ili ostali dio tijela? Znači, ne moguće da čovjek sam prsa izbacio naprijed, da ostali dio tijela bi u safu. Ako znači to što je rečeno da je prsa to ne znači da drugi dio tijela nije bio nije dio, bio poravnat u saf. Tako da ovaj da neko ne svati bukvalno znači ako ako svati bukvalno znači, kako kako to čovjek stao ako je sam prsa tamo naprijed izvalio. Znači morao je nekako sta tako da je da je stršio i safa. <clears throat> Dobro, govorimo ćemo nekim ovako, možda koji vas zanimaju mesela, govorit ćemo to posle kad završimo ove hadise još što imamo uh, oko tih mesela, jel, ovaj, što često se pita o njima za, za, po pitanju safanja. Samo da završimo ove hadise. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.